вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у пасля леташняй тэрарыстычнай атакі на ЗША у гісторыі застануцца не толькі наступствы і ўрокі, але і смяротна прыгожая відэакарцінка, якую паводле сілы ўздзеяння можна параўнаць хіба што з кадрамі ядзернага выбуху ў хірасіме альбо акіянскіх цунамі, што злізваюць з твару зямлі цэлы горад. Нездармажніхто назваў атаку 11 верасня галоўным перфомансам усіх часоў і народаў. Словам, відовішча атрымалася запамінальнае на ўсё жыццё. Мне згадаліся радкі з маленькіх трагедыяў Пушкіна все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Это як доказ того, что свет сапсовался не год тому. Між іншым і матывы тэрарыстаў і поўная карціна таго, што там адбывалася, усё гэта так і застаецца ў дапушчэннях. Абсалютная праўды няма і, магчыма, не можа быць. Таму, калі тэракт параўноўваць з перфомансам, варта папытацца ў перформераў, пра тое, чым кіраваліся, чаго дамагаліся і на што спадзяваліся тэрарысты. З гэтай мэтай я і запрасіў у сённяшнюю перадачу тэарэтыка і практыка перфомансу Артура Клінова. Але гутарка з ім крыху пазней, а пакуль мы выпрабуем яшчэ адзін спосаб пранікнення ў сутнасць з'явы паговорым пра карані перадусім пра беларускія карані якія аказваюцца бываюць не толькі ў расійскіх царазабойцаў але і ўзмагароў алаха з шырака вядомай алькаеды нездарма ж прафесор адам мальдзес назваў нашу беларусь краінай класычнага тэрарызму Вось як каментуе гэткае вызначэнне галоўны беларускі анархіст і даследчык тэрарызму, галоўны рэдактар газеты навінкі Паўлюк Канавальчык. З ім размаўляў Северын Квяткоўскі. Рэдактар Паўлюк Канавальчык, анархіст, але не бамбіст. Ягонае выбуховае рэчыва газета навінкі. Яшчэ Паўлюк аўтар дапаможніка з гісторыі анархізму і, адпаведна, гісторыі тэрарызму. Канавальчык мяркуе, што Беларусь сёння зусім не падобная да краіны класычнага тэрарызму калі эта іра або карсыканцы вядуць барацьбу за незалежнасць так бы мовіць у чыстым выглядзе дык беларусы заўжды спалучалі змаганне за незалежнасць з пэўнай сацыяльнай ідэяй лідар беларускіх анархістаў усцешаны такой сітуацыі дзякуй богу а то можна ўявіць сітуацыі што напрыклад падатхон ляцяць цягнікі метро толькі за тое што пераважная большасць там размаўляюць па-расійску За 10 гадоў незалежнай Рэспублікі Беларусь мы не прыгадаем ніводнага свайго класычнага тэракту. І вобраз беларускага змагара застаецца ўзнёслым і светлым. Гэта шматаблічны мірон, які вывешвае нацыянальныя сцягі на недасягальнай вышыні, працягвае Паўлюк Канавальчык. Дякуй Богу, што праблема нацыянальнага вызвалення яна заўсёды была не нейкай вузкай, а менавіта шырокай і плюралістычнай называцца, якая мела на ўвазе дыскусію, а дзе ёсць дыскусія адпаведа не мае месца фанатызму. А фанатызм з'яўляецца адной з сапраўды сур'ёзных перадумоваў для тэрарыстычнай дзейнасці. То бок Беларусь яшчэ не даспела да сваіх фанатыкаў, і адпаведна да адпачварных праяўленняў. Я хочу спадзявацца, што мы пазбеглі гэтага ўсяго на працягу свайго развіцця і ідзем далей развівацца ў кірунку, якому спадзяюся, не будзе месца вузкалобаму крываваму тэрарызму у класычным ягоным вызначэнні, пад якім э, разумець большасць грамадзянаў. канавальчык ды іншыя анархісты не ўжываюць панятак тэрарыст. Да кожнага канкрэтнага выпадку знаходзяцца свае вызначэнні: паўстанец, партызан, рэвалюцыянер альбо папросту змагар. На думку канавальчыка, барацьба з тэрарызмам вельмі выгадная дзяржаве, бо развязвае чыноўнікам рукі. Пасля першых тэрактаў у Маскве беларускае кіраўніцтва таксама вырашыла пазмагацца з тэрарыстамі. Зладзілі адмысловую міліцэйскую аперацыю. У выніку зменскіх паддашкаў, заседжаных галубамі і скляпенняў кацінага царства, вывалаклі на свет некалькі соцень бамжоў, якіх бадай пры жаданні можна залічыць і да тэрарыстаў. Напрыклад, за смурод, які сыходзіць ад некаторых небаракаў. Пасля вераснёвай трагедыі ў Амерыцы афіцыйны Менск разам з цывілізаваным светам узмацніў антытэрарыстычныя захады. Цяпер, напрыклад, у менскім метро раз-пораз нагадваюць не забывацца на рэчы і паведамляць пра падазроныя пакункі. У Менску не можа быць землятрусу і патопу. Менск ніколі не атакуюць зграі дзікіх малпаў, як сталіцу Індыі Дэлі, і да небасягаў кшталту нью-йоркскага гандлёвага цэнтру нам яшчэ далёка. Нават трагедыю на нямізе зрабіла не столькі надвор'е, колькі самі людзі. Дык якіх тэрарыстаў баяцца ўлады. Мала хто верыць у рэальнасць беларускага вызвольнага войска, што ўзяло на сябе адказнасць за выбух на газапровадзе ў сярэдзіне 90-х. А выбух у двары расійскай амбасады перад леташнімі выбарамі выглядае зусім несур'ёзна. Увогуле, што значыць быць тэрарыстам? кажа паўлюк канавальчык быть тэрарыстам это дзейнасць менавіта это не выпадковы акт тэрарызм гэта штодзённая мэтанакіраваная паслядоўная дзейнасць па запужванні вора на думку паўлюка рэальных беларускіх тэрарыстаў можа спарадзіць толькі расійская акупацыя калі цяпер усе мы беларусы з рознымі палітычнымі поглядамі дык у выпадку аншлюсу дзяржаўныя чыноўнікі ператворацца ў расейцаў і стануць падвойнымі ворагамі Нельга дапускаць аб'яднання і пладзіць адчайных, бо тэрарызм крок бясілля, сказаў на развітанне Паўлюк канавальчык і засеў рыхтаваць нумар навінак, прысвечаны тэрарызму і ягонаму выкрыццю. Дарэчы, калі класычны беларускі тэрарызм быў найчасцей у гісторыі адказам на акупацыю краіны, дык сённяшняя сітуацыя зусім аб'ектыўна правакуе нас усіх на гаворкі пра тэракты усіх у тым ліку і прафесара мальдзіса ось як каментуе такую папулярнасць тэмы мой калега віталь каракорскі з нагоды гадавіны жахлівых падзеяў у нью йорку натуральна расце хваля усялякіх публікацыяў на тэму вытокаў тэрарызму здаецца нават пачалося своеасаблівае спаборніцтва за права быць радзімай слоноў тут наперадзе зразумела расея на размаітых форумах у інтэрнэце цалкам магчыма прачытаць ледзь не з гонарам гэта мы расейцы у 19 стагоддзі падаравалі чалавецтву палітычны тэрарызм а калі хто-небудзь з апанентаў скажа пра брута з цэзарам ці нават пра каяна забелем дык у адказ гучыць наступная рацыя мы расейцы падаравалі чалавецтву сучасны палітычны тэрарызм не будзем спрачацца наконт сучаснасці таго 19 вечнага тэрарызму бо добра памятаем значна больш сучасны расійскі тэрарызм у двадцатым стагоддзі палістынцаў чырвоныя брыгады ў італіі рэспубліканцаў з паўночнай ірляндыі гэтак далей не будзем абурацца нават калі расейцы па сваёй сталай звышцы ўсё беларускае называць сваім нашага грынявіцкага у расейцы запісалі хай будзе гэтай ці то дробны шляхціц ці то кшоны жыт з майго роднага бабруйску расейцам але зафіксуем магчыма ёсць у міжнародным тэрарызму і беларускі як у гэткіх выпадках кажуць след. Вось і ўплывовая літоўская газета на мінулым тыдні надрукавала вялізны артыкул пра тое, што сваю алькаеду славыты ў сама прыдумаў не сам, а нядобры плагіятар зрабіў кальку з рамана Азякаазімова база па-арабску алькаеда. А знакаміты пісьменнік фантаста зімаў, як вядома, паходзіць з заходняй беларусі. Дарэчы, ён такі дакладна не дробны шляхціц. Самое небяспечнае тут, што камусьці ў Беларусі тэорыі пра беларускія карані тэрарызму могуць ствараць пэўную спакусу, што асабліва на фоне абвешчанага пуціны маншлюсу хтосьці можа вырашыць, што менавіта пластыт і калашнікаў гэта будзе наш асіметрычны адказ, што хто-небудзь пачне шукаць у міжнародных канвенцыях артыкулы пра права нацыяў на паўстанне, што маўляў кроў цэментуе нацыю. Усё так і кроў цэментуе і права на паўстанне ёсць, і выйсця здаецца іншага няма. Але ёсць яшчэ і такая рэч, як каштоўнасць чалавечага жыцця. Магчыма, таму расейцам не вельмі складана было чачэнаў цэлую нацыю зрабіць перад вачыма ўсяго сусвету тэрарыстамі, што былі насамрэч былі публічныя шарыяцкія кары на плошчах фактычна незалежныя джахаргалы грознага. Ці трохі з іншых, як той казаў оперы. У былой Югославіі падчас вайны ўсё было зразумела сербы агрэсары, баснякі ды харваты ахвяры а толькі судзяць сёння як ваенных злачынцаў і сербаў і харватаў і баснякоў бо калі ёсць вайна ёсць і ваенное злачынства а калі ўжо ідзецца пра карані то беларусам іх і шукаць не трэба вось яны калі ласка літоўскі статут канстытуцыя три траўня біблія ў рэшце рэшт Віталь каракорскі нагадаў нам пра беларускія карані алькаеды анархістка навальчык назваў матыў тэрарызму увесь час нагадваць ворагу пра сябе а ёсць яшчэ помста або патрэба сатысфакцыі. Такія дысцыпліны не праходзяць у школе, але кожны некалі адчуваў нешта падобнае. Напрыклад, у краме, дзе цябе крыва абслужылі, не раз узнікала жаданне разнесці тую краму ў паветра. Тэрарызм ад бясільнасці Між іншым якраз у гэтай самай бяссільнасці карэніцца славутая беларуская рахманасць. Это значит, что наша ментальная схильность до да терроризму – другий бок нашей славутая ментальная толерантности. Удалось зладить теракт, и ты, белорус, змагар. Не удалось, и ты, белорус, померковный, толерантный, рахманы. Акции рахманых мы назираем у весь опошний час. Это, до прикладу, политичные голодовки – толькі атрымаў тэрмін адразу абвяшчаеш пра адмову есці галадоўка нібы тэракт на знаніцу во памру ў турме і ўжо гэтым пакажу ўсяму свету які гад наш прэзідэнт А вось як гэта ўспрымаецца з боку гісторык сяржу квітушка таксама галадоўшчык толькі не есть ён дзеля аздараўлення і таму натуральна не робіць з свайго галадавання акцыі яму слова Летні штодня чуваць паведамленні пра тое, як беларускія суды забяскрыўныя здавалася б акцыі пратэсту садзяць людзей у турму. І вельмі часта гэтыя асуджаныя сталі абвяшчаць галадоўкі. Бадай ніводнага дня не праходзіць, каб э, нехто ў нас не галадаваў. Галадоўка пратэсту сталася ўжо звыклым фактам палітычнага жыцця сучаснай беларусі. Па шчырасці мяне гэты факт страшэнна злуе. Э, справа тым, што я сам галадаю. Мяне праўду ніхто ў турму не садзіць і галадаю я не дзеля пратэсту, а дзеля здароўя практыка моя пакуль невялікая болей за сем дзён я яшчэ не галадаў яшчэ толькі вучуся гэтаму спосабу натуральнага здараўлення але тэорыю вывучаю старанна і свярбіць мне назваць рэчы сваімі імёнамі матывы нашых палітычных галадоўшчыкаў напэўна найбольш красамоўна выказаў славамі радамович памятаеце як ён галадаў сухую толькі воля чалавека можа перамагчы няздольная перамагчы лукашэнку нашыя апазіцыянеры хочуць хаця б маленькай перамогі хоць бы якой хоць бы сабе над звярыным інстынктам есці есці есці але як гэта недарэчна э, гэтым сваім актам галадоўкі ў турме яны насамрэч дэманструюць не сваю волю ні сілу ні перамогу яны дэманструюць слабасць дурасць паразу галадаць у турме гэта адназначна шкодзіць свайму здароўю няма свежага паветра няма магчымасці рухацца няма магчымасці прыняць душ рабіць іншыя неабходныя працэдуры і калі назваць рэчы сваімі імёнамі то гэтых горагаладоўшчыкаў вось якая матывацыя няхай мне будзе горш але ўсе пабачаць якія вы благія недзе я гэта ўжо чуў так дзеці малыя э, адчуўшы непераможную сілу дарослых выпаліваюць пагрозу вось памру тады паплачаце той же супярэчлівы славамі радамович у сваім турэмным дзённіку э, сам сябе аспрэчыў галоўнае выжыць і выйсці так ён напісаў і малайчына і выжыў і выйшаў і перамог забіўшы прэзідэнта карацей кажучы э, галадайце хлопцы але галадайце на здароўе галадайце не ў турме галадайце на волі дзеля гартавання сваёй волі дзеля аздараўлення свайго цела а будзеце мець волю і сілу тады пераможаце мы бадай так і задушыліся б у гэтай дылеме паміж узрываннем супермаркету з няветлай прадавачкай і дэпрэсіяй ад уласнай бяссільнасці гэтымі самымі галадоўкамі калі б не знаходзіўся трэці шлях гэта культура Вось можа быць самая практычная і самая ўдзячная роля культуры быць трэцім шляхам паміж тэрарыстам і тэрактам итальянец Де Анунцио, россиец Маяковский, белорус Славамир Радамович – это ж чистые террористы, починаючи от типажу и скончаючи импульсом насолить этому свету с ягоным нялюдским укладом. Такое ожидание аж фонтануя у ихных вершах. И коли поэзию оценивать передусим поводля объема у закладенной у яе энергии, миновито террористы окажутся на Олимпе выше и за усих. Але вершаў бывае недастаткова. Нездарма згаданыя тры паэты праявілі сябе і ўчынкамі таксама. Адзін узначаліў вайсковы паход, другі застрэліўся, а трэці амаль год адседзеў за кратамі, правёўшы такую сухую галадоўку, што ад адной інфармацыі пра яе можа пасівець галава. І вось тут культура не стаіць на месцы, з'яўляецца новы жанр, чысты тэракт, перформанс паводле ўсіх параметраў тое самае толькі перформанс не прыносіць ахвяраў іншы раз нават у адной з'яве можна ўбачыць і тэракт і перформанс адначасова варта згадаць славутага мірона які паначох вывешвае бела чырвона белыя сцягі на недаступных вышынях згледзяшча ўладаў гэта тэракт згледзяшча патрыётаў подзвіг а згледзяшча ўсіх астатніх відовішчаў Не маючы пад рукой жывога тэрарыста, але прагнучы зразумець ягоную псіхалогію, я і ўзяўся распытваць тэарэтыка і практыка перфомансу Артура Клінава. Ці сапраўды тэракты перфоманс адно і тое. Безмоўна, падабенства паміж тэрактам і перфомансам ёсць. Я думаю, што яно палягае перш за ўсё на гэсце. І той і другой гэта перш за ўсё гэст. Перфоманс гэта гэст загнанай у кут экзістэнцыі тэракт гэта гэст загнана ў кут народу ці групы людзей сацыяльнай ці палітычнай меншасці калі асоба ці група не можа ўплываць на несправядлівыя з іх пункту глежання што вельмі важна падкрытаць падзеі у іх не застаецца іншага выйсця ім стаіць толькі гэст структура перформансу структура тэракту гэта гэст за першае падабенства па-другое на мой погляд ёсць падабенства асобы выканаўцы выканаўца перформансу і выканаўца тракту гэта людзі можна так паведзіць блізка некай псіхалагічнай светачування структуры гэта людзі якія па-перша самаахвярны гэта абсалютная упэўненасць у абсалютнай маральнасці гэтага гэсту ці гэтага ўчынку з іх пантулежня ўжо падкрэсліваю бо пантулежанне ўсіх астатніх гэта можа быць просто кашмаром самаахвярнасць зноў жа важны момант бо канешне тэрарыста не, не заўсёды як загінае ў гэтай акцыі але просто калі ён уже готовы на гэты учынак ён ідзе на гэта прынцыпе яго ўжо гэта псіхалогія самаахвярнасці у ім закладзе калі ён уже на гэта рашаецца ён уже напэўнены што ён готовы пайсці до конца ахвяраваць жыццём а ў чым самаахвярнасць перформера ён хіба таксама гатовы ахвяраваць жыццём што э, ты спромсу гэта можна казаць толькі умоўна хаця я шмат прыкладаў перфомансу якія канчаліся летальным заходам аўтара але ў прынцыпе все роўна псіхалогія перформера гэта чалавек які гатовы ахвяраваць сабой потым трэці момант падабенства гэта можа быць некая ўнутраная лёгіка таго і другога ўчынку бо калі тычыцца перформанса то любая сістэма прынцыпе яна э, імкнецца да поўнага самадасканалення да стварэння такой ідэальнай стэрыльнай прасторы для ажыццяўлення тэхналогію і па меры структурызацыі сістэмы у ёй застаецца все менш і менш месца для крэатыву бо крэатыўнасць она апрыоры адвергае структарызаванасць гэта тое што парушае межы тое што ўтварае нешта новае і вось гэта стэрыльнасць сістэмы яна безумоўна супярэчыць крэатыўнасці ў прынцыпе і таму у логікі крэатыўнасці ёсць разбурэнне сістэмы тое ж самае ёсць у логікі такога гэсту як тэракт. Thank you. вось у гэтых момантах ёсць супадзенне але потым пачынаецца адрозненне то есть все ж таки э, пры сім гэтым як бы вось гэтых пунктах супадзення у іх ёсць шмат прынцыповых адрозненняў э, па-першае гэта аб'ект удару для перформансу гэта все ж таки перш за ўсё уласнае цела аўтара гэта межы э, перформансы ён не выходзіць далей за уласнае цела калі для перформера гэта не я гіну але праз сваё цела э, я захоўваю ўласную годнасць уласную экзістэнцыю якая не дастанецца ворагу то у тракце як бы я гіну но со мной гіне э, з маім целам гіне цела ворага потым э, што тычыцца маштабу бо ўсё ж такі перформанс гэта гэст адзінкі гэсткі групы якая аб'яднана нейкай звыш ідэі і э, калі перформ робіць гэты гэст для сабе для засвяжэння ўласнай годнасці то псіхалогія тэрарысты гэта я раблю гэта не для сабе это раблю это для нас ці для моих дзяцей ці для наших дзяцей і таму пры ўсём падабенстве на мой погляд паміж перфомасам і тэрактам пролегае радыкальная мяжа якая не непереадольна калі перформер ахвяруе сабой это нешта блізкае да гэсту Хрыста я ахвярую сабой для того каб вам стала слоблен каб вы зразумелі што вы не правы напрыклад што так жыць нелька што трэба жыць інакш тэракт гэта я хвярую сабой але каб пакараць вас я вас караю Ці можна выбухі 11 верасня называць перформансам? Што ты ж з таго, што адбылося 11 верасня я думаю что все ж таки гэта ты люди якія зрабілі рабілі не перформанс перформанс зрабілі уже з гэтага мы цывілізацыя зрабіла з гэтага перформанс тысячи не фільмаў якіх те ж самыя сцэнары але гэта было зроблена ўжо дода да гэтага у тысячах фільмах галівудскай прадукцыі і тое што адбылося гэта так папросту павялі прокуда не было чаканасцю бо гэта ўжо было і гэта народ бачыў мало того што народ гэта бачыў гэта тое што народ хацеў бачыць бо гэты сотні фільмаў знішэння нью-йорку якія з'явіліся ну, до таго яны з'явіліся не таму што там злыя дзядзі з галівуду спаганілі народ і паганяць яго дурным густам гэта дядзя можа яны б хацелі быць філінямі і антаніоніямі але народ патрабаваў ад іх гэтага народу ёсць хлеб ім патрэбны зрелішчы это закон любой мас культуры ён патрабуе дядзям з галівуду даць нам гэтых зрелішч і дядзя з голливуду натуральна яны робяць гэтыя фільмы і потым калі яны бачаць гэты фільм просто суперфільм але жыўцом вялікім рахунку гэта это той же, што народ чакаў Ты лічыш, што гэта людзі зрабілі з тэрактаў перформанс, а сцэнарысты паветранай атакі ніякіх, скажам так, эстэтычных задач не ставілі. Учыніць, каб было жахліва прыгожа. Я думаю, што публіка забіла за этот перформанс. Тыя, хто гэта арганізоўваў, я думаю, што адчуванне сваёй абсалютнай маральнасці яны зрабілі і з іх пункту глежня гэтае змаганне з абсалютным злом, рабіць з гэтага шоу это папросту не ўкладаецца ў нейкі іх кодекс унутраны які імператыў канешне яны выбралі мэту значную гэта так это вядомыя гэтыя э, вежы якія сімбалі сучаснай цывілізацыі э, заходняй але э, шоу зрабіла публіка дзве высновы сённяшнія перадачы беларусы могуць ганарыцца сваёй тэрарыстычнай мінуўшчынай гэтаксама як ангельцы сваім робінгудам падставы для рэцыдываў тэрарызму ў нас палягаюць з аднаго боку ў страце незалежнасці краіны з другога ў архаічным фаталізме калі кажуць пра пагібель нацыі і мовы але ў цэлым нашаму народу даўно ўжо не ўласціва ані бяссілля забойцы ані бяссілля самагубцы гэта першае і другое гэта прынцыповае адрозненне тэрарызму і мастацтва якое вынікае з таго што мастацтвам тэракты робіць публіка а не тыя хто іх арганізуе і першым і другім тлумачыцца што пасля тэрактаў 11 верасня ў амерыцы беларусы не аддаліся садысцкаму эстэтычнаму захапленню або тым самым неяснімым наслажденнем і не паднялі кілішкі замужных ваяроў аллаха а перажылі дакладней суперажылі сапраўдны шок ад гэтай бессэнсоўнай і бесчалавечнай бойні.